قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Neka je nezmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, našem gospodaru, našem stvoritelju i neka salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, posebno na blagodati upute i blagodati imana. Poštovana i cijenjena braćo i sestre, prije svega na početku da izrazim svoje zadovoljstvo i da kažem da mi je izuzetno drago što sam našao vremena i prostora da dođem ovdje ponovo, jeli, i da se onako i vidimo i da se posavjetujemo i da nešto novo naučimo. Prije svega ovo su savjeti e, upućeni, kada, nekom, kada se nekom obraćam, to su savjet koji su upućeni prije svega meni, a tek onda onima koji me slušaju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u onome što večeras budemo čuli, da u tome bude koristi za sve nas i za Dunjaluk i za Ahiret i da bude u tome i bereketa. Kao što ste vjerovatno obaviješteni, večera ćemo govoriti o tome kako, kako biti e, e pozitivan i kako biti optimističan, odnosno optimista ovo su teme koje se tiču nač, našeg praktičnog života i naših jeli, ovi realnih okolnosti i ambijenta koje mi živimo. A općenito ovo je tema koja se, e, koja se tiče e, života, jeli, općenito života čovjeka. Generalno bio on, e, bio on vjernik ili bio nevjernik. Pitanje koje je i tekako značajno, kažem, u našem životu, a gdje možemo naći odgovor u našoj vjeri, jer naša vjera Islam daje odgovor da kažemo, slobodno možemo kazati na sve. Znači ovo je to jedno pitanje na koje možemo, na koje trebamo potražiti prije svega odgovor u Islamu. Jer pravi musliman uvijek traži odgovor za, za neke dileme u životu ili za neka pitanja, traži to u svojoj vjeri. <clears throat> A kažem, jel slobodno mogu kazati da Islam nudi odgovor na svaka pitanja ili na svako pitanje bilo to direktno ili indirektno. Mi živimo je li u jednom vremenu eh, gdje stanje čovječanstva nije nimalo da kažemo eh, sjajno ni zlatno, naročito stanje muslimana i onda se uh, pitamo da li u takvom stanju čovjek može uopće biti pozitivan, može gledati stvari pozitivno, može li pozitivno razmišljati, može li biti optimista. Ja ću odmah na početku kazati da vjernik musliman uvijek u svakom momentu i u svakoj situaciji mora, odnosno trebao bi biti optimista i trebao bi pozitivno gledati i pozitivno razmišljati. Jer tome nas je uči naša vjera. Kako da čovjek prije svega, kako da jedan musliman pozitivno razmišlja u skladu i u skladu s tim pozitivno djeluje u vremenu i okruženju u kojem dominira, pod navodnim znacima dominira zlo, dominira jeli, nepravda, pesimizam i očaj kod ljudi. E sad to je, to je pitanje, jeli, e, možda možemo dati lahko odgovor, ali kako to sprovesti praktično u životu. Islam traži od svojih sedbenika, to je od nas muslimana, da u svakoj situaciji, da u svakoj situaciji pozitivno razmišljaju, da gledaju i u skladu s tim da djeluju. I tome nas, kažem, praktično uči Kur'an i Sunnet. Mi ćemo kasnije nešto spomenuti nekoliko ajta i hadisa poslanika, alaihi salatu wasalam, koji su, uh, koji su direktna preporuka i savjet jel, u ovom, po ovom pitanju. U tome jeste snaga i moć naše vjere. Snaga i moć naše vjere Islama jeste da u njoj, ovaj, da, uh, da nađujemo uvijek u njoj inspiraciju i dodatnu energiju i odgovor na različita pitanja i rješenje za mnoge probleme. To jeste snaga jel da kažem, i to je moć naše vjere Islama, samo je e, do nas. Nije do Islama, do nas je. Koliko smo mi pravilno nau, dovoljno naučili Islam, koliko smo ga pravilno razumijeli i koliko smo ga praktično sproveli u svome životu. Praktično sproveli u svome životu u skladu s tim ispravnim razumijevanjem. Islamsko vjerovanje akida, o kojoj često čujemo i govorimo, poimanje života i svijeta, jel, sa islamskog gledišta, nikako ne dopušta čovjeku i ne dozvoljava mu da negativno misli, da misli negativno, da gleda na život negativno i da padne u očaj beznađe i pesimiza. Kažem, opet je do nas. Mi me, među muslimanima imamo dosta onih koji, koji padaju u beznađe, u pesimizam, nemaju nikakve inicijative da djeluju pozitivno u društvu, E, da kažem, e, pali su jedno beznađe, jedan, jedan nemar i takvi je dosta, nažalost. I među onima koji idu u džamiju, kažem, ovdje nije do islama, ovdje do, do nas, do muslimana, kako smo islam ugradili u svoj život. Zato ću ovom prilikom da nešto kažem o tome, jeli, kako nas islam uči i praktično nas usmjerava da u svakom slučaju i u svakoj situaciji pozitivno razmišljamo, razmišljamo da, da reagujemo i živimo. I kako jeli, da u našoj vjeri pronađemo motiv, inspiraciju i snagu za to. To je veoma bitno. Mi imamo dosta hadisa na tu temu o kojoj ćemo, rekli smo, neke spomenuti kasnije. Prije svega želim da, da se malo dotaknem definicije, da utvrdimo šta je to pozitivnost ili pozitivno razmišljanje. Pozitivno mišljenje, to je, prije svega to je mentalno stanje po, to je mentalno stanje u kojem se može naći jedan čovjek a, i koje nam omogućuje lični napredak i uspjeh. Lični napredak i uspjeh. A od svako društvo zavisi od, od jedinke. Znači jedno muslimansko društvo hoće li biti kvalitetno, hoće li biti jako i napredno, zavisi od pojedinaca. Mi, ka, mi nekada kažemo ovaj da su u, ne, u prošlosti u zlatnoj eh, historiji u zlatnim dobima islama da su muslimani bili napredni, da su bili ovaj razvijeni, da su prednjačili, dominirali u svim oblastima i nauci i o ibadetu i svemu drugom. I na svakom polju, na humanitarnom polju, evo sad ovaj, spominjete, posjećate na ovaj na tu humanitarnu akciju za obraću iz Sirije. Na svakom polju su muslimani bili dominantni. Zbog čega? Nisu to samo bile, da kažemo, okolnosti tog vremena i tako dalje, To je bilo do pojedinaca. Pojedinci su bili dovoljno obrazovani u islamu, dovoljno bogobojazni, dovoljno su spoznali ispravnu islam i taj islam su praktično sprovodili u svom životu. Pozitivnost je usko povezana s optimizmom, zato sam tako i naveo jer u temi, jer optimistična osoba uvijek vjeruje u najbolji mogući ishod i traži dobre strane i posljedice u svemu i u svakoj situaciji. Takav musliman treba da bude. Takav musliman treba da bude ova savremena nauka, psihologija se time bavi, jel? Međutim, islam je savremenu psihologiju e, e, dosta, jel, prije dosta vremena pretekao u svemu tome. Samo što muslimani su to zapostavili. Znači, optimi, optimista vjeruje, očekuje i nada se da će, da će sve ispasti najbolje. I takav treba biti musliman. Bez obzira kako na prvi pogled izgledala, jel, izgledalo stanje, uvijek treba biti optimista. Čak i kad nam drugi ulijevaju pesimizam i pesimistično dijeluju na nas, mi trebamo biti optimisti. Kad dođe, jedan banalan primjer, kad dođemo doktoru i on nam kaže pa vaše stanje nije zadovoljavajuće, prognoze nisu najbolje i tako dalje, posebno ako se radi o doktoru koji, je, koji nema neku vezu s vjerom, jeli, a, mi nikada ne trebamo pasti očaj a, e, po, po taj utjecaj njegovih riječi da to izazove kod nas, jeli, e, pesimizam i tako dalje, uvijek se trebamo nadati uh, u onoga ili jeli, u pomoć onoga koji nikada vjernika ne ostavlja na cjedilu i koji je svemoćan. To opet se vraća na, na našu akidu, naše vjerovanje, naše objeđenje. Zašto je važno, važno pozitivno razmišljati i djelovati? Prije svega mi govorimo o ovoj temi zbog toga što mi živimo zaista u komplikovanim vremenima, gdje je malo razloga da kažemo za optimizam po navnim znacima. A rekli smo da vjernik uvijek mora naći razlog za optimizam i za pozitivizam, pozitivno razmišljanje i djelovanje. E sad, zašto je važno? Zato što, kaže, negativnost je jedna od najopasnijih. Čovjek negativac, jeli, on je opasan po, po, po zajednicu, po muslimansko društvo i negativnost je jedna od najopasnijih stanja i bolesti, to je bolest, koju mo, koja može pogoditi pojedinca i zajednicu koji sve gleda negativno, koji nema ništa, e, nikakve inicijative pozitivne od njega i kad neko pokrene neku drugu ovaj, inicijativu, neku pozitivnu akciju, djelovanje, njega nema tu, on ne vidi u tome dobar izvod i tako dalje. Dok je pozitivnost jedno od najvažnijih sredstava za napredak, pozitivno gledati, biti optimista, uh, ulagati maksimum od sebe i tako dalje, i uh, opće prihvatljiva istina jeli, kod ljudi općenito je da se progres, napredak, jednog naroda zasniva na istaknutim, istaknutim i pozitivnim pojedincima koji imaju visoke ambicije i jaku volju. Nikada uh, napredak, nikada jedan narod, jednu zajednicu, ne, ne, da kažemo, ne vuče, ne vuku svi. Većina gleda sa strane šta će se desiti, ili tako? Dok ona manja grupica pojedinaca, onih e, istaknuti poz, koji pozitivno razmišljaju, koji su optimisti, oni i koji imaju visoke ambicije, oni nose i da kažemo vuku zajednicu naprijed i oni su ti, taj pokretački motor pokret... E, ako govorimo o vjerniku o muslimanu takav vjernik može biti ne možemo ga drugačije zamisliti jer mnogi hadise o tome govore <clears throat> preporuka i nasihati poslanika ili salatu veselam govore svi u tom smjeru da musliman uvijek, vidjet ćemo najvećemo te hadise, da mora biti pozitivan i nikada ne smije gubiti nadu, ne samo kada je u pitanju on pojedinačno, lično, nje, oprost, njego, jel oprost njegovih grijeha, Allahova milost prema njemu, nego općenito u njegovoj borbi za istinu i za dobro u životu na ovom dunjaluku nikada ne smije gubiti nadu da neće uspjeti on ili njegova zajednica, njegova skupina s kojim djeluje. Također, pozitivnost je kuranski zahtjev. Kuranski zahtjev je pozitivnost, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u, jel, u ajetu, sura Al-Anbiya innahum kanu yusari'una fil khairat. Kaže oni su se trudili, odnosno uh, hitili su, žurili su da što više dobra učini. To je pozitivizam. Da što više dobra učini. Gdje god mogu uh, riječju uh, i šaretom, svojim djelom, svojim djelovanjem, gdje god mogu da doprinesem dobru istini, treba da doprinesem. I to je osobina onih koji će uspjeti Da su oni žurli i šari une fil hajra. Oni su hitili da uradi dobro. Sutra ima dobro, tu sam prvi. Sutra se radi neko, jeli, neki projekat, tu sam prvi. A u drugom ajetu Allah Đelešanu kaže وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Kaže, i žudite, odnosno pohitite ka oprostu gospodara vašeg i džennetu prostranom koliko je, jel, kolika je nebesa i zemlja pripremljenom za one koji su bogobojasni. Ko će postići, ako gledamo pozitivizmu i optimizmu, ko će postići te najveće stupnjeve kod Allaha subhanahu wa ta'ala, prije svega oprost njegovu milost? Samo oni koji su optimisti, koji su ustrajni, koji pozitivno gledaju i koji pozitivno djeluju. To je nama danas i kako potrebno. Ako iko, e, da kažemo, e, mora biti pozitivan, mora biti optimističan ili optimista, to su vjernici. Jer ostali, pazite, ostali koji su daleko od Allaha, koji su na Allaha zaboravili, koji Allahu ne padaju na seđdu, eh, od njih možemo da kažemo, eh, rijeđe da očekujemo ili manje očekivati od njih da će oni biti optimisti i tako stanje jest. To vjerni koji je, koji je jak, duhovno, koji je jak, da kažem, i mentalno, imanski, koji je spoznao svoj život i svoga gospodara i cilj i svrhu svoga života – on će, on treba da bude najjači u ovom pogledu. Najveći optimista i najveći pozitivista. Zato u Kur'anu je li imamo mnogo primjera pozitivnog gledanja vjernika. A navešću jedan primjer ili po, po, po, poslaniku Alihisalat Veselam ili iz njegova života, jer naš poslanik Alihisalat Veselam nam je uzor u svakom dobru, pa i u pitanju pozitivnog gledanja Pa ću mu navesti primjer iz, njegove, iz njegovog života, njegov odlazak u Taif. Poslaniku, ali je sada to sada misija po, pozivanja, nije ni malo lahka. Nije bila lahka. Nijedna, misija nijednog poslanika nije bila lahka, jer nailazili su na različite probleme, da su ih njihove najbliži jel, ulažu, tjerivali, prijetili im, proganjali, ubijali. I ovaj primjer poslaniku, ali je sada to sada odlazka u Taif, gdje je očekivao da, da će dobiti podršku od stanovnika Tajfa koji su bili jeli, u, u toj rodminskoj vezi sa njim i kada je to očekivao, desilo se suprotno. Šta se desilo? E, ti stanovnici Tajfa ili odrasli su nagovorili djecu i maloumnike da ismijavaju poslanika ili slatu da ga kamenuju, da ga gađaju kamenjem i okrvavili su njegovo plemenito i časno lice i u, tako, u takvom stanju gdje bi većina od nas bili onako, da kažemo, skrhani i razočarani i u dubokom pesimizmu i očaju, dolazi poslaniku, alaihi salatu wasalam, melek. Mi nemamo takvu priliku, jel, da, da, da nam dođe melek i da, da, nas, da nam nudi pomoć kad nam neko učini zulum, kad nas neko napadne. Dolazi mu melek brda i kaže mu, ako hoćeš, naredi šta želiš, ako hoćeš, na njih ću sručiti ova dva brda da ih uništim, jer su oni time zaslužili uništenje. Da je poslanik Ali Islalat Veselam dao, da kažemo, ovaj, da je to odobrio, tako bi se desilo. Međutim, kaže Allaho poslanik Ali Islalat Veselam, ovo je jedan jedinstven primjer pozitivnog razmišljanja, gledanja i optimizma. Kaže, ja se nadam da će Allah od njih dati potomke koji će samo Allaha obožavati i neće mu širk činiti. Nikoga nije poslušao i nikomu se nije odazvao, A on kaže, ja se nadam da će Allah dati od njih potomke koji će Allaha, samo Allaha obožavati i neće mu širk činiti. To je biti suština misije Islama, vratiti ljude iz obožavanja ljudi u obožavanje gospodara ljudi. To je bila misija svih poslanika i svih onih koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I zaista tako i bilo. Re, kao, je li Allah subhanahu wa ta'ala je dao od Ebu Džehla, dao je Ikrimu, Ikrime ibn Ebi Džehla da ga Allah uputio na pravi put. Također od Velida ibn Mugire, koji, oni, od onih koji su bili poznati protivnici, neprijatelji poslanika, wasalam, Allah je dao Halida ibn Velida, poznatog muslimanskog vojskovođu. I to su jedinstveni primjer da nikada po pitanju uh, uh, upute ljudi, da nikada ne trebamo ne, negativno razmišljati, biti optimisti, kazati, biti pesimisti i kazati za neku osobu, ili vjerovati tako da, on, da nju Allah nikada neće uputiti. Treba vjerovati za najveće griješnike i za najveće bezbožnike. Treba vjerovati da im Allah može ukazati, jeli, da im Allah može otvoriti srce i ukazati im na pravi put. Tako treba vjerovati. Jer imamo, kažem, dosta primjera u svome, svako u svome životu može naći poneki primjer da za određene osobe smo mislili da je Allah nikada neće uputiti, Međutim, desilo se suprotno i da smo vidjeli ljude sa, u džami i da se vrati na pravi put za koje smo možda vjerovali, smatrali da se nikada neće vratiti. Imamo i drugi primjer uh, eh, Hatidje radijallahu ta'ala anha, jeli kad je poslanik alihi salatu wasalam, kad mu je došla objava u pećini Hira, kad je došao, došao sav prestrašen, da kažemo, kući, Eh, to nije e, nimalo jednostavna situacija i šta njegova supruga, njegova supruga Hatidža, koja, koja mu je bila prva podrška u životu, da kažemo u početku najveća podrška, a žene takve i trebaju biti, da trebaju svojim muževima općenito u životu biti podrška i pomoć. I da ne trebaju odmagati, posebno ako su, a većinom su ljudi, da kažemo, više zaposleni van, izvan kuće, imaju više obaveza za kada se vrate svojim kućama, trebaju žene da ih razumiju u tom smislu, posebno ako su, kažem, prezaposleni, ako radi na polju, na polju hajra, na polju pozivanja ljudi dobro, na polju širenja istine i dobra, da ih razumiju i da im budu podrška u tome. A ne da, ovaj, kao što se često desi, da žene ovaj ne razumiju svoje muževe, pa i muževi žene, ali sad govorimo o ženama, jel? I ovaj, da ne razumiju njihovu prezauzetost, ne razumiju njihove uh, Eh, njihove poslove, njihove druženja, putovanja i tako dalje i one traže svoje neka prava eh, koja im pripadaju svakako, ali ovaj, trebaju da razumiju i, i, i muža i njegove obaveze, njegove poslove. Pozitivizam, jeli, ja nisam završio ovaj primjer, Hatiđa radila tala naha kada je poslanik Alihi Salat Vesanam sišao, kada je sišao eh, s brda, Nur iz pećine Hira došao, pre, jeli, da kažemo, prestrašen, tresao se, Šta mu ona kazala? Rekla mu je, ne tako mi Allaha, Allah te neće poniziti. Jer on nije znao, da kažem, bio prestrašen, nije znao o čemu se radi uh, u, tom, u, u tom prvom momentu dolaska objave i kada je čuo Meleka Džibrila i, i onaj stisak i tako dalje. Kaže, Allah te neće poniziti jer ti održavaš rodbinske veze, pomažeš potrebne i slabe, hraniš gladne, dočekuješ gosta, i podržavaš pravdu istinu. Pogledajmo, uh, da kažemo, pozitivizma i optimizma. Tako trebamo gledati i na, na ljude koji su oko nas, koji je posebno na jeli, muž na ženu i žena na muža i na one bližnje. I trebamo, trebamo im biti podrška u ovom smislu. Pozitivizam u islamu se posebno ogleda u činjenju sveopćeg dobra i pomaganja istine i pravde. Mi danas uh, posebno hoću da istaknem važnost uh, pozitivizma pozitivnog djelovanja i optimizma kada je u pitanju povratak ljudi vjeri. Da budemo u tom, po tom pitanju optimisti. U tome u tom musliman treba i mora biti uporan i neumoran. Kada je u pitanju širenje istine i dobra, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, u tome mora biti uporan i mora biti neumoran, jer to je smisao njegova života i svrha zbog koje je stvoren. I to je jedan od dodatnih motiva i razloga da ustrajemo u dobru, u vjerovanju i u djelovanju. Najbolji primjer je sura El Asr, jeli, koja je jedna od najveličanstvenijih sura u Kur'anu koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tako mi vremena svi ljudi su na gubitku. E sad Allah subhanahu wa ta'ala izuzima ko nije na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobro čine, koji vjeruju, a o tome smo govorili, to je smisao našeg života, koji dobro čine i jedni drugima preporučuju istinu i jedni drugima preporučuju strpljivost. Strpljivost je osobina koja uh, prati pozitivizam i optimizam. Bez strpljivosti čovjek ne može biti ni pozitivna, pozitivna osoba, niti može biti optimista. E, ovo su četiri osobine koje se moraju naći kod vjednika. Iskreno vjerovanje, djelovanje u skladu, u skladu s tim vjerovanjem, preporučivanje istine jednim drugima, pomaganje u istini. Ovo, ovo, ovo je poziv na zajednicu. Čovjek, ovaj, islam nije vjera pojedinca, islam je vjera zajednici. I preporučivanje strpljivosti. Bez strpljivosti, bez međusobnog preporučivanja strpljivosti nema uspjeha. Nema uspjeha ni u čemu. E, zato jedni drugima vjernici trebaju da budu uh, potpora i pomoć i da se podsjećaju jedni da podsjećaju jedni drugi na, na ovaj i na iman i na dobro i na i na strpljivost. I ovo su kao, kao što kažu islamski učenjaci ove četiri osobine, to su osobine e, pozitivne osobe i optimistič, e, opti, optimistične osobe. Jel? I ova, ova sura je temelj pozitivizma i aktivizma u društvu. Vjerovati, činiti dobro, preporučivati istinu gdje god možemo, od svoje kuće, porodice, komšiluka, pa u društvu u kojem živimo, kroz medije i tako dalje, i pozivati na strpljivost. Općenito, jeli, ljudi padaju u očaj beznadže vrlo često zbog toga što su nestrpljivi, ne mogu da čekaju onaj rezultate, Nisu, ne mogu da, da saburaju i da čekaju taj povoljni ishod, odnosno hajer i dobro koji im je obećano. I onda zbog toga padaju očaj. Zato bez strpljivosti nema, nema pozitivizma i nema optimizma. Na putu činjenja dobra nikada ne smijemo posustati i malaksati. Nikada. Činjenica je da se mnogi ljudi zamore i rade. Rade nekoliko godina, 5, 10, pa i 20 i onda se zamore i kažu dosta je od mene. Dosta je od mene, idem se ja malo povući u miran život, malo ću zikrit, malo čitati, jel' čitati knjige, posvjeti se poroci, pa to je, to će neko opravdati i kazati to je u redu. Možda je, može biti u redu samo ako se čovjek boji za svoju vjeru, da će, i ako primijeti da, da društvo u kojem živi, da utječe na njega i da će, da će mu uništiti vjeru i onda čovjek se povlači osamu. Mada je to, kažem, uvijek su bolji oni koji se miješaju, koji, se, koji strpljivo podnose jeli, društvo u kojem žive, ljude koji ih okružuju, ali zbog čega? Radi hajra da šire dobro. Jer da, da tvojim sebebom samo jedna osoba da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, to je bolje od cijelog dunjalka i svog bogatstva. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbeke hatta je'tijeke liqin i obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jekin. Dokle, dok ne dođe spoznaje, jel? Onda nemoj više obožavati, jel? Jekin ovdje u ovom, ovom ajetu je smrt. Znači obožava svog gospodara sve do smrti. Ne, a obožavanje nije samo, iba, nije samo namaz i učenje Kur'ana. Ibadet, mi smo tome nekada govorili, ibadet je jedan širi smisao. Jedan, jedno šire značenje koje obuhvata sva pozitivna djela. Ibadet je i ovaj, doći na predavanje, ibadet je biti, činiti dobročinstvo roditeljima, ibadet je biti dobar prema komšiji, ibadet je biti koristan za, za ljude jel, koji su uh, Eh, koji su oko tebe, s kojima živiš, sve je to ibadet, u širim smislu. I to je, eh, to, to je taj ibadet koji se traži od nas. Mi nekada eh, želimo, mi nekada samo svedemo ovaj pojam ibadete na ovaj uži smisao. Da što više klanjam, da, da što više na file, da posljedim, da učim Kur'an, to je u redu. Bez toga ne možemo zamisliti ni vjeru, ni život jednog vjernika. Ali ostale forme ibadeta i ostale, ostale oblici ibadeta, mnogo ih je više nego ovih. Mnogo je više drugih formi i prilika za ibadet u širem smislu nego namaz, post, post, ovaj, učenje Kur'ana i, i zikr. E, u tom polju se trebamo dokazati jer čovjek e, ne može se samo osloniti na ovaj uži smisla ibadeta, treba biti aktivan na svim drugim poljima gdje može praktično činiti ibadet. Ibadet je i posjećivati rodbinu, ibadet je i učiti, ibadet je, kažem, biti koristan za istinu i za pravdu. Osnova i temelj pozitivizma u islamu, sad ću namestiti na hadise koje sam na početku jel, spominjao, hadise i ajeti koji nas snažno postiču na pozitivnost i na optimizam i oni oslikavaju pravo stanje vjernika. Sad ovi hadise mi smo i čuli sigurno više puta, ali oni, su, oni trebaju da nam budu zaista motivacija, dodatna motivacija snaga u našem životu da nikada ne malaksamo, da uvijek gledamo pozitivno, da razmišljamo, da pozitivno djelujemo, da budemo optimisti uvijek. I kad gubimo, da smo optimisti. I kad nam ne ide, da smo optimisti. I e, ovaj prvi hadis je zaista jedan veličanstven hadis u kojem Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam kaže Čudno li je stanje vjernika? Ađeben li emril mu'min? Zaista je čudno stanje vjernika i zaista je čudno ako gledamo iz perspektive nekog običnog čovjeka koji ne razumije šta iman i šta spoznaje može učiniti od čovjeka. Kad gleda neku sa strane e, postupke vjernika, pravog vjernika koji je dobro, ispravno razumije islam. I kad gleda, njegovo, gleda njegov pogled na život, njegovu strajnost, njegovu, njegovo, njegov optimizam, jer ljudi se čude i kažu, vrlo često kažu, ovi su fanatici. Fanatici ili nešto, neku, neki drugi izraz, to su čudni ljudi i tako dalje. I nije ovaj, nije to pogrešan izraz, čudni. Čudni su vjernici zaista, jer kaže poslanik alaihi sallatu veselam, čudno li je stanje vjernika? Kaže, u takvom stanju može biti samo pravi vjernik. U takvom stanju može biti samo mu'min. A ko je mu'min onaj koje, koje iskreno vjeruje, koje je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala, ko, ko zna zašto je stvoren, ko, koje je spoznao smisao i svrhu svoga života i tako dalje. Kaže, kada mu se desi kakvo dobro i blagodat, to je kada mu ide u životu, bilo da je to na polju uh, školovanja, posla, odnosa, jeli, uspjeha u društvu i tako dalje, kaže, on se na tome, on na tome zahvaljuje Allahu i bude mu dobro. Bude mu dobro, jer onaj ko je koje je u hajru, ovaj, on zahvaljuje i ta Allah mu dadne još više kad zahvaljuje. Bude mu dobro. I on se dobro osjeća u takvom stanju, naravno. Kaže, a ako ga zadesi kakva nedača, nedača u životu, neuspjesi, kaže, on se strpi, opet se vraćamo na onaj sabor, onu četvrtu osobinu, on se strpi i opet mu bude dobro. Strpi se i opet mu bude dobro. Kažem, e, u stanju nedače, nevolje, neuspjeha u životu, Vjernik treba da zahvaljuje Allahu, ne da zahvaljuje na tome da je on zadovoljan s tim, ničija duša nije zadovoljna kad mu nešto se desi što je neprijatno, ali da je zadovoljan sa Allahom odredbom, sa Allahom odredbom koji mu je to odredio, koji je dozvolio da se tako desi. Kaže, on se strpi i opet mu bude dobro, jer čovjek kad se strpi, Allah će ga nagrati za strpljivost i e, nakon dove i obraćanja Allahu, Allah će mu otkloniti tu nevolju, jer svaka nevolja U životu ima svoj smisao, ima svoj cilj i nijedna nevolja u životu nije vječna. Ne traje je li stalno. E, drugi hadis kaže poslanik alejselat ve sena opet govorimo to je snazi vjernika. Kaže snažan vjernik bolji je i draži Allahu od slabog i nejakog, a u obojici je dobro. U obojici jedan i drugi su ovaj dobri i u njima je dobro jer oni vjeruju i dobro čini. Ali Allahu je draži onaj koji je, koji je snažniji, koji je bolji. Ovdje će mnogi pomisliti da ovaj, tako se vrlo često tumači da je to snaga mišića, fizička snaga. Ne, ne obuhvata sam. To je jedan samo segment snage vjernika. Jer e, šta kaže dalje poslanik Ali Salat Veslan? Kaže drži se onoga od čega ćeš imati koristi. Ovo je jedno pravilo u životu svakog vjernika. Drži se, odnosno gledaj u životu ono od čega ćeš imati koristi. Bilo da je to korist, prije svega gleda se korist ahiretska. Ako mogu uraditi gdje dobro djelo da uradi. Ako mogu negdje zaraditi hajr kakav, svoje porodice koji dinar i hranu i da obskrbu i to ću uraditi. Ali ne, gledat ću da ne gubim svoj život. Da ne gubim, da ne sjedim danima i razmišljam e, šta ću, kako ću, a ne poduzimam ništa. Da mi ne prolaze godine, ja ne, ne učim školu, ne osposobljavam se da budem korisan za sebe, svoju porodicu, za društvo u kojem živi. Zato pravi vjednik uvijek gleda da šta, šta je dobro, gleda oko sebe, šta može uraditi od dobra i šta može uzeti što je dobro i korisno. Kao što radi pčele, tako. Pčele stalno radi. Koriste svoje vrijeme i rade i šta, one, one iza, izabiru, one rade selekciju, čine selekciju. Odlaze samo na čiste cvjetove, na, one cvjetove koji, od koji će imati korist, koji će moći napraviti med i tako dalje. Tako treba da se ponaša i pravi vjernik. Kaže dalje poslanik alaihi salatu wasalam, od Allaha pomoć traži. Od Allaha pomoć traži, nemoj malaksati. Drugi i treći savjet. Koga tražimo pomoć? Od Allaha subhanahu wa ta'ala uvijek u životu. Dok ujutro krenemo za svojim poslovima, jer bez obzira o čemu se radi, zatražimo od Allaha pomoć. I nemoj malaksati. Vjernik nikada ne smije malaksati do te mjere da izgubi nadu, da izgubi samo pouznanje, da kaže ja ovo ne mogu, a nama se često dešava u životu da, da malaksamo, dođemo u stanje malaksalosti, ovaj, i slabosti i da gubimo nadu i odustajemo od hajra koji smo započeli. I sad dalje kaže poslanik Ali Isra Tvrsanam, ako te nešto zadesi i nemoj reći da sam uradio tako i tako, nego reci Allah određuje čini ono što hoće ovo je, kažem, praktičan savjet, ako nam nešto se desi što ne volimo ili neki ne uspije, to se već desilo, mi to više ne možemo vratiti. Trebamo biti svjesni, ne trebamo sad da sam ovako, da sam onako, e, zato što nam od toga, ne, to, to nam ne donosi nikakvu korist. Nemo nikakve korist, samo trebamo izvući pouku. Kaže, nego trebamo kazati, Allah određuje i on čini ono što hoće, jer riječi da sam otvaraju šetanu prostor da djeluje analiziramo da smo ovako, da smo onako. Ne, to nije pravi ovaj pravi postupak je da da uzmemo pouku iz onoga što nam se desilo, gdje nismo uspjeli, zbog čega nismo uspjeli, idemo dalje. Nema puno analiza i kukanja, jadikovanja, idemo dalje. Ova dva hadisa su najveći motiv i inspiracija jednom muslimanu da pozitivno razmišlja i djeluje. Dobro ih zapamtite i razmišljajte, možete ih ili naći u vjerodostojnim zbirkama hadisa, a čuli ste sigurno do sad, razmišljajte o njima, analizirajte, zaista su puni, puni su uh, savjeta i poruka i praktičnih savjeta u našem životu. Islam, odnosno poslanik alaihi salat vselam, uh, e, nas otvoreno postiče na aktivizam i samo inicijativu u širenju dobra i suzbijanju zla. Pa zato kaže u jednom hadisu poslanik alaihi salat vselam, i ovo je jedan bitan hadis, ko od vas vidi neko zlo, ovo je na polju suzbijanja zla, neka ga ukloni ili neka ga promijeni svojom rukom. Ovdje se misli na, na, na moć. Ako imamo moć da to fizički uklonimo, naravno tu se moraju gledati posljedice, da li će donijeti veću korist ili štetu. Ako imamo snagu, jeli, e, naredbe, ako možemo narediti, ne moramo mi to raditi, nego možemo u svojoj kući da naredimo, da, da se ostavi neko zlo, da ga spriječimo rukom, da, a, ili o, na, na, u prostoru gdje djelujemo, gdje imamo moć. Ako to ne možemo, ako nemamo takvu moć, mogućnost, onda ćemo raditi to jezikom. Upozoriti da je to zlo. Ukazati da je to zlo na njegove posljedice. Ili pokušati utjecati na nekog drugog, jeli, da on e, re, reaguje i da djeluje da se to zlo spriječi. Ako ne možemo ni to, kaže onda neka ga prezre srcem, a to je najslabiji vid imana. Najslabiji vid imana je prezreti srcem zlo srcem i to je minimum. Ispod toga nema ništa, jel? Ka moramo zlo prezirati svojim srcem. Nekada ne moramo ni pokazivati da određene ovaj, postupke i pojave prezirimo. Ne, mora to, ne, mora, ne moraju to drugi vidjeti na nama ako, ako to ne smijemo ispoljiti. Ali moramo u svome srcu iskreno prezirati svako zlo. Vjernik nikada ne smije dozvoliti da ovaj, padne pod pritisak i utjecaj e, zajednice u kojoj živi, negativan utjecaj i da se malo pomalo miri sa određenim pojavama i zlom da kaže pa dobro, to, je, to su nužnosti vremena i tako dalje. Ono što je jasno zlo i otvoreno zlo prema islamskom učenju, to se mora u najmanju ruk prezreti. U najmanju ruk prezreti ako možemo ukazati jezikom na to, upozoravati, odvraćati ljude ili što je najbolje, najveći vidi ako to možemo ukloniti treba biti aktivan i ne samo kukati, polemisati. U nas je običaj da po Facebooku ljudi samo kukaju, iznose najbolji primjer pesimizma i negativnosti, negativnog razmišljanja jeste Facebook, gdje ljudi iznose uglavnom ono što je negativno, većinom, jeli, i ovaj, ono što utječe negativno na ljude, izaziva očaj, beznađe, prikazuje stanje je li crnim u cijelosti i tako dalje. Dok mi polemiziramo na tim društvenim mrežama i je li jedni s drugima i prepucavamo se, svađamo muslimani i pametujemo uh, drugi rade danonoćno i planirano rade i djeluju i vladaju svijetom na svim poljima uh, i opet se ovo vraća na, ono, na, na savjetu hadisu, gledaj ono od čega imaš koristi od čega imaš koristi ako, će, ako nemaš od neke rasprave ili ne, ovaj, iznošenje neke vijesti, nikakve korist, ni ti, ni tvoja zajednica, ni drugi musliman, to ostavi. Samo trebamo biti iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, na njega se istinski pouzdati i onda će doći, inšala, rezultati. To je osnova. Iskrenost prema Allahu, pouzdati se Allaha subhanahu wa ta'ala i onda, jeli, doći će rezultati kako učiniti sebe pozitivnim, odnosno kako biti optimista i kako pozitivno misliti i djelovati. Ovo su uh, konkretni savjeti, praktični savjeti koje trebamo zapamtiti u svome životu ovaj, sprovesti prije svega. S obzirom da je čovjek uh, prevrtljivo biće, srce ljudsko se sad je optimista, sad je, jeli, čovjek je sad optimista, sutra je pesimista sad vjeruje u sebe, sutra odjednom izgubi svako samopouzdanje. Trebamo se obraćati kome, onaj koji je izvor sve snage i samopouzdanja i koga se moramo pouzdati, tevekul, činiti na Allaha subhanu wa ta'ala. Na prvom redu trebamo tražiti od Allaha subhanu wa ta'ala da nas sačuva i zaštiti od lijenosti kukavič i kukavičluka. Lijenost i kukavičluk su dvije osobine koje ne bi smjele da prate jednog vjernika, mada se mogu naći. Lijenost se može naći kod vjernika, to ne znači da on, da on ne valja, da nikako ne valja, a može i kukavišuk. A to se može pobijeti i vjernik se treba boriti protiv te dvije osobine, prije svega tražiti zaštitu od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je tražio poslanik alaihi salatu veselam u dovama koje možemo naći u vjerodosljenim hadisima, jedna od tih dova jeli, e, glasi, koji, dova koje je učio poslanik alaihi salatu veselam, Allahume inni audu bike minel hemmi, wal hazani, wal ajzi, wal keseli, wal buhli, wal jubni wa dal'i dayni wa galbati rijal. Ova se ova dova se uči onom jutarnjem večernjem zikru i jedna zaista korisna dova, Allahu moj utječem ti se od brige. Briga je opasna. Hem u arapskom jeziku je ono je li uh, briga i strah od onoga što dolazi. Ako se čovjek plaho je mnogo plaši onoga što dolazi, to narušava njegovo samopouzdanje, uliva e, pesimizam, kukavičluk, tako dalje. Zato se treba utjecati Allah od brige, od onoga što dolazi, od tuge. Preko mi je na tuga, tugovanje, žalopojke, žalimo za umetom, za stanjem umeta, e, kukamo, žalimo, umet je nekad bio ovaki i sad je ovaki. Od žaljenja, od kukanja nema nikve koristi. Žalimo za, za Španijom, žali, žalimo za muslimanskom civilizacijom u Španiji, za hilafetom islamskim, musliman ne treba da žali stotinama godina stoljećima, jeli? nego treba da poduzme nešto da se stanje muslimana promijeni. Od nemoći, adziva, keseli, e, lijenosti, od buhli, škrtosti, kukavičluka, od toga da, da jeli, od e, duga koji se ne može vratiti, koji čovjeka slomi i od toga da, da te ljudi, da, da budeš savladan od strane ljudi, to je jedna praktična doba koju stranu trebamo učiti ujutro i uvečer u onom zikru. Dalje, praktično se suprostaviti lijenosti i kukavičluku brzom reakcijom i pokre, pokretanjem u izvršavanju farzova, vađiba i mustehaba. Da se čovjek, da kažemo, trgne, otrgne iz, te, iz tog stanja lijenosti i pesimizma i kukavičluka. Da se, da, to treba, to su momenti u životu kad čovjek kaže dosta više, da se trgnem, idem da, idem da budem pozitivan, da iskoristim svako vrijeme, svoje mogućnosti, svaku, svaki moment svoga života. Posebno obavljan farzova. Farzova. To su prvi koraci da budemo optimisti jeli, i po, po, pozitivisti u životu. Izgraditi samo pouzdanje, a rekli smo kako se gradi. E, obraćaju se Allah subhanahu wa ta'ala i kroz, kroz jačanje imana, jačanje e, ovaj, e, mentalno i duhovno, jačat ćemo izgraditi svoje samopouzdanje, jer ništa pozitivno i dobro ne možemo očekivati od osobe koja nema samopouzdanje. Zato danas nam trebaju ljudi E, iskreni, trebaju nam ljudi koji su bogobojazni, trebaju nam ljudi koji su stručni, ali i ljudi, pored svi ove tri osobine, koji imaju samo pouzdanje. Danas dadnete čovjek običan posao, ne zna ga, ne zna ga napraviti. Treba da napiše neki izvještaj, ne zna napisati izvještaj. Treba da uradi, da organizira neko predavanje, on ne zna da organizira predavanje, ne zna što treba. Ništa, što mu se god povjeri, što mu se god povjeri, on to ne zna uraditi sam. Zašto? Zato što nema samo pouzdanje dalje izgraditi ljubav prema e, e, napretku, progresu, napredovanju. Ma ljudi koji po svojoj prirodi vole da uvijek napreduju, da su uvijek naprijed, da rade dobro. A ima ljudi koji po svojoj prirodi, ali to je njihovo duhovno stanje i stanje njihove vjere, koji su zadovoljni da samo onako, da su u pozadini neko, da gledaju šta se dešava sa strane i tako dalje. Kaže, jer pozitivna osoba je osoba koja je hrabra, i koja se hrabro i odvažno suprostavlja neistini i zlu i odupire se ljenčarenju i neradu, odupire se. Rekli smo da je vjernik jeli, pozitivac i optimista u svakom stanju, pa čak i u nevolju i neuspjehu. Lako je biti optimista kad ide i kad su ljudi kod tebe, ljudi koji su sposobni i uspješni, koji te pomažu, kad si sam i kad ti ne ide u životu, kad posrčeš, kad ne idete ni na polju vjeri, ni na polju školovanja života općenito, šta tada? Sve što nas zadesi u životu, jel, e, na to trebamo gledati e, kroz kuranske ajete i trebamo gledati pozitivno, pa makar nam se to i ne sviđalo. Ovo je pravilo jedno kuransko, da ono što nam se ne sviđa, što nam se desi u životu, a mislimo da je negativno, ne mora značiti da je negativno. Može se na kraju da krajnji ishod bude pozitivan. Je tako? Evo, uzet ćemo primjer, e, recimo primjer svakodnevno života majka koja nosi svoje dijete. <clears throat> devet mjeseci trpi njeno zdravlje i te gobe i te, ovaj, da kažemo, dok je, dok je noseća te gobe i te neprijatnosti i onda sam porod i tako dalje. Ali na kraju ishod je nešto što ona voli i što joj je da kažemo, najdrže u životu. Majka ne bi ni, dala svoje djete ni za šta na svijetu, za cijeli dunjavuk. E tako i u životu trebamo gledati mnoge stvari pozitivno. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, znači ako nam se desi nešto u životu što ne valja, bilo nama ili bilo zajednici muslimana, trebamo gledati pozitivno, jer Allah kaže, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, asa an tekrahu še'en vahuva hajru leku možda vi nešto prezirete, ne volite ono dobro po vas. <clears throat> Kada nas majka naruži i otac, ili nas istuku, malo išibaju, za nas je to kiamet, zlo. Ali to je hajr. Zašto nam to roditelji rade? Zašto nas kritikuju, zašto nas savjetuju, stano nam probijaju glavu, jeli? Pa nas istuku dok smo još mali, jeli? Radi naših dobra. On nam želi najveće dobro. Zašto nas Allah subhanahu wa ta'ala, zašto nas stavlja u iskušenja i nedaće? će? radi našeg dobra. Da nas očiti od grijeha, da nas nauči pameti, da nas podsjeti na sebe da mu se vratimo. To je sve dobro, a mi to ne volimo. Tako isto u životu. Ako gledamo ovakvu stvar u životu, nešto nam se desi što ne volimo, što mi vidimo da je to musibet, nevolja, trebamo kazati, možda ću u tom Allah dati hajr. Na kraju krajeva hajr je. Za vjernika je sve hajr, smo rekli u onom hadisu. Za vjernika je sve hajri, kada je u blagostanju i kada je u nevolji. I tako trebamo vigledati, to je u skladu s ovim ajetom. Ko što je ona, jeli, kaže, brat došao ovaj, kod nekog mehaničara i uredno točak spao na jednom šarafu. I ovaj mu kaže mehaničar, pa kaže, možda je u tom hajr. Znači, u, svakom, ovaj, u svakoj situaciji trebamo gledati pozitivno, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu, asa en tekrehu še'en šeien وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Kaže, možda vi nešto ne volite, sličan ajet prvom, možda vi nešto ne volite, Allah u tome je dadne veliko dobro. Veliko dobro. Pa evo, mi smo uvijek spominjamo primjer ovaj naš rat, nećemo kazati nesretni rat, jer sve je to Allahova odredba, e, koliko je bio koristan za muslimane na ovim prostorima. Neko će kazati, pa možda je bilo bolje da nije bilo rata u smislu da bi musliman bili napravljeni, ovaj, ne bi bilo toliko žrtava, toliko ovaj, prognanih i toliko zla. Allah je dao ono što je dao, što je odredio i u tome je hajr. Koliko je ljudi pro, progledalo, uh, koliko je ljudi e, pronašlo Allaha subhanahu wa ta'ala pravi put, to je veći hajr od iz zemlje i bogastava šumski i kuća i rudnika, to je veći hajr. Znači veći hajr je da, da jedna osoba izađe na pravi put od, od, svako, od cijelog dunjaluka, svi dunjaluši bogastava. Zato kaže poslanik Alihi Salat Vesana, sve su hadisi koji nas jeli na to posjeća, je sve što, se, sve što zadesi vjernika, sve što zadesi vjernika, umor, vidim umorni ljudi ovdje, umor, briga, tuga, ili neka nedača, pa čak i trn koji ga ubode. Najmanji primjer je bol, boli ove tjelesne. Trn koji ga ubode, kaže, zbog toga mu Allah briše grije. Zbog toga mu Allah subhanahu wa ta'ala briše grije. I to gledamo, trebamo gledati s, s ove strane pozitivno i ove nevolje, jer to time nas Allah čisti od grija. Time nas Allah čisti od grija. Mala djeca se ne vole kupat. Strahi vode ili tako dalje i ovaj neki ne vole da, da vade zube, mala djeca ne vole da vade zube i toga se boje, ali sve to roditelji čini red njihovog dobro, njihovog hajra. Vrhunac pozitivnosti i, i aktivizma jeli, i optimizma je hadis u kojem poslanik Ali Islalat Vesalam ovdje govorimo o dobro činjenju, dobro da nikada ne smijemo posustati. Nikada kada pa dobro je, ovo je kraj. Što sam uradio, uradio sam dosta od mene, Tako nisu radile prve generacije. Do zadnjih momenta svoga života, dok su god imali snage, tjelesne, dok su mogli da, da, da miću i rukama i nogama, činili su dobro. Zato kaže poslanik Alihi Salatu nam kaže, ako bi nastupio kiamet, smak svijeta, sudnji dan, a u ruci nekog od vas sadnica, palme, ovdje se navodi palma, ne mora biti palma, u ruci mu sadnica, šta treba baciti i bježati? spašavaj se, jel? Kaže, ako može da je zasadi prije nego li ustane, neka je zasadi. Odmah je zasadi, nemoj čekati ni momenta. Pa što će, što će sad, nema smisla, što da je sadim? Nema smisla, ima li smisla saditi ovaj vočke pred kiamijski dan? Ima smisla, zato što tako kaže poslanik, ali sad, to je dobro. Ovo se gleda, e, ovo je znači u smislu da treba učiniti dobro, pa pred sam u svoj smrt, ako možemo jednu trun dobro učiniti, učiniti trun dobra, posadi sadnicu, posadi je. E, to je pozitivizam, to je pozitivno gledanje. Većina od vas bi kazali što mi danas dan kad, ovaj, kad vidimo oko nas sve ovaj, pesimizam, nigdje pozitivnosti, sve crnilo, i onda i mi padamo pod utjecaj, takav utjecaj negativan i postajemo takvi i ovaj ništa ne, ne planiramo u životu, pa što, što da planiram? Ljudi, ovako vrlo često vjernici razmišljaju, po svim prilicama, svi, po svim prilikama ve, mali preznac su svi ispunili, veliki samo što nisu. E, prema tome svaka aktivnost i svi planovi i projekti, pa bili oni ovaj, radi islama, radi širenja dobra istine, nemaju smisla. Znači u tom slučaju šta je najpreće, tako da kažem razmišljaju neki, najpreće je da ja da se povučemo i badet ili da gdje god dušu Allahu predamo. To je, ovo je, da kažem, pogrešno razmišljanje. Vidimo ovih hadiska, ovaj, na što nas upućuju, što nam preporučuju musliman, vjernik uvijek mora pozitivno gledati da uradi hajr gdje god može. Hajr je ukloniti onu prepreku granicu na putu, hajr je susresti brata muslimana nasmjena lica, hajr je ubaziti deset feninga pomoći ovaj, neki hajr i tako dalje, ehm, hajr je uputiti nekoga na dobro, pomoći mu sve to hajr i to trebamo gledati od kad ustanemo, otvorimo svoje oči pa dok ne legnemo, da uvijek gledamo tako na život i na djelovanje ovaj, u, u društvu u kojem živimo. Na kraju sve što radimo, što, što je veoma bitno, na kraju sve što radi jedan vjernik, radimo s dobrom namjerom. Radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači vjernik ne radi ništa radi toga da bude pohvaljen ili radi ovo dunjalčih koristi radi one poslove radi obskrbe i tako dalje. Ali sve što radimo, radimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i taj trud i zalaganje neće nam biti uzaludni i neće propasti. Tako gledamo na onu sadnicu koju smo spominjali. Neće propasti na sadca ako se je posadio i odmah za pet minuta sudnji dan ona, ona propala, srušena, ti će imati hajro toga. Čeka nas nagrada i na ovome i na ovome svijetu. To je najbitnije i ovo je najveći motiv. Najveći motiv, pored odgovornosti, da mislimo i da djelujemo, znači pozitivno, ovo je najveći motiv, jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe la yudiju eđrel muhsinin. Allah neće dati da propadne nagrada dobročinitelja. I ovo je najveći motiv. A u drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهِ Ome ja'mal mithqala dharratin sharran yara. Ko radi trun dobra videće ga, ko radi trun zla videće ga. I na kraju ću završiti s ovim hadisom. Uvijek navodimo na primjer našeg cijenjenog doktora Šefika Kurdića kada ono kaže, jel? Kad vidi da je svijet pospao na, na hudbi, a on odulio i kaže i na kraju, a oni su dignu glave pripremljeni. A onda on još 10 minuta priča. I onda oni opet počnu spavati, ono ponovo drugi put. I na kraju oni opet dignu sve tako. Jedan sat vremena. Na kraju ću završiti s ovim hadisom, koji je jedan, isto jedan od primjera kako nas Islam uči da pozitivno razmišljamo. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, neka niko, ovo je pred kraj života, jel? neka niko od vas ne dođe do smrtne postelje, a da nema lijepo mišljenje o Allahu subhanu wa ta'ala. Znači ovaj hadis je kratak i jasan. Neka niko od vas ne dođe u stanje već kad vidi da napušta ovaj svijet, da će se vrati Allahu, a da nema lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. To je svako od nas treba imati lijepo mišljenje o Allahu. U kojem smislu? Da ćemo Allahu prositi, da ćemo se smilovati, da ćemo prositi. I to treba da bude pred kraj našeg života kad vidimo da smo se primakli povratku Allahu subhanahu wa ta'ala, a dok smo jeli, u stanju zdravlja i rahatluka, treba da nada i strah budu umjereni iste jačine i nada i strah, da se strahujemo od Allahove kazne, ali da se i nadamo, ali pred smrt, da nada prevladava. Da će nam Allah oprostiti i da će nas milovati, a e, na kraju krajeva mi ništa svojim djelima nećemo postići osim Allahom milost. Jer svojim djelima nećemo zaraditi džennet, samo možemo djelima zaraditi Allahom milost da nam se Allah smiluje pa da nas onda uvede u džennet. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas, da nas Allah obaspe svojom milošću, da nas učusti na pravom putu, E, da nam podari e, snage, prije svega imana i upute, da nam podari snage, optimizma i, i, i ovaj energije da ustrajemo na dobru i da činimo dobro na svakom koraku i svakom momentu. Amin, rabbel alemin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove trenutke koje smo zajedno provjeli upiše u, u, u, naše, u sevape i da ove riječi koje smo čuli da budu koristi svima nama. Da popreme naše stanje. Amin, rabbel alemin. Ko ima kakvi nejasnoća, ovaj, ili pitanja kraći i možemo ovaj, ostaviti nekoliko minuta. Nama fali danas po, ovaj, optimizma i fali nam ustrajnosti, fali nam, da kažem, tog pozitivnog gledanja, jer e, mnogo je razloga, mnogo je razloga danas, jel'i, da ljudi budu pesimisti i da budu negativci. Mnogo je razloga. Ali vjernik uvijek nađe više razloga da bude, da bude optimista i da bude pozitivan i da bude ustrajan. Zamislimo ovaj, e, Nuh a.s. Sin njegov neće da vjeruje. Zamislimo druge poslanike, žena mu neće da vjeruje. Uh, njegov narod, niko neće da vjeruje. Jer bit će poslanika koji će doći sa jednim ili dva sedminika sa grupicom, sa jednim ili dva sedminika, bit će poslanika koji će doći sam, bez ikoga. Ni jedan, niko nije povjerovao. I oni su ustrajali u svojoj misiji. Nuh a.s. je pozivao, pozivao Allahu subhanahu wa ta'ala 950 godina. A mi, to je sve zbog našeg, da kažem, slabo, slabe spoznaje, slabog je kina, mi posustanemo ovaj, veoma brzo. Molim Allah, da samo da popravim naše stanje. Ako nemate pitanja ili neke sugestije, ovim ćemo završiti. Vas Allah šanu nagradi na, strpljivost, na strpljivosti i na pažljivom slušanju. Assalamu alaikum.